الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين إخواني في الله حقيقة من نعم الله عز وجل على عباده أن جعل لهم مواسمه مواسم الخيرات تتنزل فيها الرحمات وتتضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wake ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia waja wake kuwa wana misimu ya kheri, misimu ya kheri. Katika misimu hiyo ya kheri humiminika zake rehema katika misimu hiyo ya kheri huongezeka maradufu hasanati na katika misimu hiyo ya kheri hufutwa kwa kiasi kikubwa kama si kwa kiasi chote madhambi na sayiati Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye amezihusisha baadhi ya zama kwa ziada ya fadhila juu ya zama nyingine yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameyahusisha baadhi ya maeneo kwa ziada ya fadhila juu ya maeneo mengine akaufadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala mji wa Makka juu ya miji yote akakijaalia kipande katika hiyo maka kuwa ni haram na kusali swala moja katika eneo hilo ni sawa na kusali swala laki moja katika maeneo nje ya eneo hilo ukitoa eneo la msikiti wa Madina kadhalika ameifadhilisha ardhi ya Madina baada ya ardhi ya Makka kipande cha ardhi katika mji wa Madina kikaitwa kuwa ni haram na ibada itakayofanyika katika kipande hicho cha ardhi ya Madina sala moja ni sala elfu moja zitakazoswaliwa katika misikiti isiyokuwa miwili hii wa Maka na wa Madina. Ukitoa swala katika msikiti wa Baitul Maqdis, swala moja Baitul Maqdis ni sawa na swala mia Allah subhanahu wa ta'ala ardhi yote ni yake lakini katika vipande vya ardhi vinavyopendeza zaidi mbele yake yeye subhanahu wa ta'ala ni vile vilivyojengwa misikiti watu wakaswali vipande hivyo vinapendeza zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuliko vipande vingine ahabu albiqa'i ila Allahi masajiduha wa abghadha aswaquha vipande vya ardhi vinavyopendeza mno mbele ya Allah ni vile vyenye misikiti wakaingia watu humo wakasali wakaingia watu humo wakakaa itikafu wakaingia watu humo wakasoma Qur'ani wakaingia watu humo wakamdhukuru Allah wakaingia watu humo wakasoma ilmu akajuliwa Allah akajuliwa mtume sallallahu alayhi wasallam zikajuliwa ibadati zikafahamika tauhidi ikaeleweka sunna vipande hivyo vya ardhi vyenye misikiti ahabbu albiqa'i ila Allah wa abghadha na ambavyo vinachukiza zaidi mbele yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala aswaquha ni vile vyenye masoko vipande vya ardhi vyenye masoko masokoni vipande hivyo vinachukiza zaidi mbele yake subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa yale yanayopatikana ndani yake ndiyo sehemu sheitani anakita bendera yake katika vipande vya ardhi masokoni ndiko sehemu ambako naam hufanyika miamala isiyofaa ya kibiashara yule atafanya ghishi kwenye biashara yule ata, atafanya riba ana muamala wa riba yule amedanganya yule ameapa kiapo cha uongo ili apitishe bidhaa yake mahala hapo panachukiza zaidi lile Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah subhanahu wa ta'ala anafadhilisha maeneo amefadhilisha maka kipande cha ardhi katika mji wa maka amefadhilisha Madina kipande cha ardhi katika mji wa Madina amevifadhilisha vipande vya ardhi vyenye misikiti maeneo Allah subhanahu wa ta'ala anafadhilisha siku ikawa siku ya aljumaa ni bora kuliko siku zote za wiki akaifadhilisha siku ya Eid al-Fitri akaifadhilisha siku ya Eid al-Adha amefadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala ayamu tashriq zile siku za kuanika nyama ayamu tashriq mwezi 11 mwezi 12 mwezi 13 mfungo tatu walikuwa wakishachinja wanyama wao hawana mafriza kwa kuna namna ya kuihifadhi nyama kuianika juani ayamu tashriq haramu kufunga katika siku hizi ayamu tashriqi ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi ni siku za kula ni siku za kunywa ni siku za kumdhukuru Allah kila watu wana idi zao hizi ni idi zetu sisi ahlal Islam. mtume anasema alayhi salatu wasallam haramu kufunga siku hizi isipokuwa isipokuwa kwa aliyefanya ibada ya haji aliyefanya ibada ya haji kwa ile aina moja katika aina zake tatu wanaokwenda haji imma wahiji hija kwa aina ya alqiran au wahiji hija aina ya alifrad au wahiji hija aina ya atamattu. Kwa kuna alqiran, kuna alifrad, kuna atamattu. hiji hija aina ya tamattu, aina ya tamattu, akatakikana achinje, akakosa mnyama wa kumchinja, huyu ndiye aliyeruhusiwa na sharia afunge siku tatu akiwa hija na siku saba akirejea kwao. Mwinginewe hakuruhusiwa kufunga hizi siku. faman tamattaa bilumrati ila lhaji famastaysara min alhadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fi lhaji وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة بس يوت أمباي تمتع بالعمرة إلى الحج atajistarehesha tamattu'i hiyo kwa kutekeleza ibada ya umra na akatoka kwenye umra akatahalal kwenye umra akaingia kwenye kutekeleza ibada ya hija kafanya umra ndani ya mwezi wa hija tamattaa bil umra akatahalal kwenye umra akasubiri tarehe nane yaumu tarwiya akaelekea mina famastaisara min alhaji achinje huyu mwenye aina hii ya hija ya tamattu achinje mnyama atakayewepesika kwake ila wanasema ahlul ilm kuambiwa kwamba achinje mnyama atakayewepesika kwake haina maana ajichukulie chukulie tu anatakiwa angalie vigezo na masharti yaliyowekwa katika mnyama wa udhiya mithili ya vigezo vile vya mnyama wa udhiya avichukue kwa ajili ya kuchinja mnyama katika ibada ya haji alhaji faman lam yajid asiyepata hana uwezo wa kumpata mnyama fasiyamu thalathati ayamin fil hajj, afunge siku tatu akiwa katika ibada ya hija. Wanasema ahlulilmu afunge zile siku ambazo anaendelea kwenda kupiga mawe pale Mina, afunge hizi siku ambazo yeye anaendelea kulala kule Mina, afunge mwezi kumi na moja mwezi kumi na mbili mwezi kumi na tatu na siku saba akifika kwao. Kwa nini hakupata mnyama huyu? Na yeye alifanya hija aina ya tamattu, alienda umra kwanza, alafu akampiga kwenye haji halafu hana mnyama kuonesha nini kwamba hizi siku zina hurma kwa Uislamu zina heshima kwa Waislamu Allah anafadhilisha amemfadhilisha mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika mitume waliofadhilishwa juu ya mitume wenzi wao mitume ni wengi lakini wakuu wa hao mitume wabora waliowazidi wenzi wao ni mitume watano wanaitwa ulul azmi ulul azmi Allah amewataja kwenye Qur'an fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نيوما kumetajwa nuh نيوما ametajwa nuh شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك wama wasaina bihi ibrahima wa pili huyo wa musa watatu huyo wa isa wangapi huyo wanne watano wao ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi auhaina ilaika huyu ni mtume Muhammad hawa watano katika ulul azmi bora kuliko mitume wote wamefadhilishwa na hawa waliofadhilishwa juu ya wenzao na yuko ambaye kafadhilishwa pia juu yao ambaye ni mtume Muhammad alayhi salatu wasallam fadhila za Allah huweka atakapo huziweka Allah fadhila zake atakapo na ameifadhilisha Allah jinsi ya Waarabu kwamba ni bora kuliko jinsi ya wasiokuwa Waarabu. Jinsul arab, kwazungumzia jinsi, tumzungumzie mtu mmoja mmoja, kama kusema jinsi ya wanaume ni bora kuliko jinsi ya wanawake. Hatuzungumzii mtu mmoja mmoja ukimzungumzia mtu mmoja mmoja kuna mwanamke ni bora kuliko mwanamme tunazungumzia jinsi ya warabu ni bora kuliko jinsi ya wasiokuwa wao ukizungumza mmoja mmoja kuna ambaye si Mwarabu bora kuliko Mwarabu Bilal bin Rabah bora kuliko Abu Jahal amri bin Hisham kaifadhilisha jinsi ya Arabu kuliko jinsi ya wengine kaifadhilisha lugha ya Kiarabu kuliko lugha nyingine Allah subhanahu wa ta'ala kaufadhilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala kaufadhilisha usiku wa cheo unaopatikana kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani kuliko usiku wowote. Kwa hiyo sisi tuko mwishoni mwishoni mwa mwezi wa Shaaban. hatuna siku mbele zenye idadi ya vidole vya mikono kwamba tutaingia katika mwezi wa Ramadhani insha Allah taala vipi tutaipokea Ramadhani vipi tutajiandaa kwa ajili ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani ramadhani ambayo as-salafu salih wema waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah miezi sita kabla awafikishe katika mwezi wa Ramadhani miezi sita kabla na Allah subhanahu wa ta'ala akiwajaalia kufika katika mwezi huo wakatenda ibada wakajipinda wakajikita katika kheri wanamwomba Allah miezi sita baada ya Ramadhan awatakabalie saumu zao awatakabalie ibada zao miezi sita baada ya Ramadhan nusu mwaka Kwa hiyo Waislamu katika hali ya kupokea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani Ramadhani ambayo kwao ni fursa ya umri Ramadhani fursatul umri fursa ya umri wanatakiwa waislamu wamwombe Allah umwambie ya Allah kuomba tufikishe katika mwezi wa Ramadhani tukiwa salama tukiwa salmini tukiwa na siha tukiwa na alafia tufikishe katika ramadhani tukiwa tumegubikwa na taufiki kutoka kwako kila mmoja amuombe Mola wake kwa ikhlas lakini kadhalik tuweke nia na azma kwamba biidhni llahi alkarim tutatumia fursa hii ya umri vyema biidhni llahi alkarim tukiruzukiwa na Allah kuingia katika huu mfungo na huu mwezi tuweka azma kwamba tutatumia fursa hii ya umri katika matumizi stahiki ndivyo walivyokuwa as-salafu salih